In die vierde regeringsjaar van koning Darius het die woord van die Heere tot Zacharia gekomen. Dit was op die vierde kuslef, die negende maand. Die mensen van Bethel het vir Sarieser en vir Melek met zijn mannen gestuur om die Heere te raadpleeg. Hulle moes vir die priesters bij die huis van die Heere die Almachtige en vir die profete vrouw, moet ons nog in die vijfde maand huil en vast soos ons nou al lang doen. Die woord van die Heere die Almachtige het toe tot mij gekomen, sê vir almal in die land en vir die priesters, jylle vas en treer nou al 70 jaar lang in die vijfde en in die zevende maand, maar vas jylle tot my eer. En as jylle eet en drink, doen jylle dit vir jylle self. Daar is moos ook nog die woorden wat ik, die Heere, dier die vroere profete laat aankondig het in die tijd toe Jerusalem nog bewoon en veilig was en toe die stede rondom Jerusalem en ook die Zuidland en die Laaveld bewoon was. Die woord van die Heere het ook tot Zacharia gekom, so het die Heere die Almachtige gesê, laat recht geskiet aan almal, bewijs liefde en barmhartigheid aan mekaar, moenie die weduwe en die weeskind, die vreemdeling en die arme verdruk nie, moenie bose plannen teen mekaar bedink nie. Maar die volk het geweier om daarop acht te slaan, hulle was moedswillig, hulle het hulle doof gehou, Hulle het hulle soos die hardste klip gehou en wou nie luister na die wet en na die boodskap wat die Heere die Almachtige dier sy gees, dier die vroere profete, gestuur het nie. Daarom was die toorn van die Heere die Almachtige so groot. Hij het geroep, maar hulle het nie geluister nie, en toe het die Heere die Almachtige gesê, ik zal ook niet luister als hulle roep nie, ek sal hulle met de stormwind verstrooi onder al die nasies vir wie hulle tot nou toe onbekend was en achter hulle sal die land so verwoes wees, dat niemand meer daar deertrek nie. Hulle het van een prachtige land een verwoeste wereld gemaakt.